الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Neka je sva hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na našeg poslanika, Allahova miljenika Muhammeda na njegove časne ashave, na njegovu porodcu i sve one koji slijedi pravi put i dana. Neka je neizmjena hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, a posebno na blagodati upute i imana. Poštovana braćo i sestre, došli smo večeras do poglavlja o određenoj kazni za konzumiranje alkohola. Hvala vam, ujeli korak u korak, malo pomalo, E, mi koračamo ka završetku, odnosno ka kraju ovog drugog toma. Rekli smo da ima svega tri toma sa muslima. I još jednom napominjem sve nas, jeli, da je ustrajnost u bilo kakvom dijelu, bilo kakvom dijelu, pa čak i dunjalučkom, jedan od glavnih preduvjeta je uspjeha. Bez obzira šta željeli postići u životu, neophodna je ustrajnost i upornost. To je formula za uspjeh. To je iskustvo života, to svi potvrđuju. U bilo čemu. U nauci, i poslu, jer u prijateljstvu, u bilo čemu, u i u je formula za uspjeh. Mi smo došli do 1047. hadisa i prošli put smo govorili o kazni za krađu, kazni za blud i tako dalje. To su one kazne koje su precizno određene šerijetom koje se nazivaju hudud. E, prvi hadis je naslovljen koliko udaraca bit će kazna za konzumiranje alkohola. Sve ove, sva ova nedjela, odnosno svi ovi harami, čim kaznama govorimo u ovim predavanjima, to su veliki grijesi za koje je određena precizno kazna Koranu i Sunnetom i nažalost to su grijesi koji su najviše rašireni danas u društvima blud, krađak, pijenje alkohola. To su vijesti koji su najviše rašireni u društvu. Pa Husayn ibn Munzer, Ebu Sasan je rekao bio sam svjedok kada su Osmanu ibn Affanu radijallahu anhu doveli velida zbog toga što je klanjao dva rekata sabaha, a potom rekao hoćete li da vam još klanjam? Pijan bio, hoćete li da vam klanjam? Protiv njega su posvjedočila dva čovjeka, dva svjedoka. Jedan od njih je bio Komran, on je posvjedočio da je Veli pio alkohol. Drugi je rekao da ga je vidio kako povraća. Znači, jedan je svjedočio da je pio alkohol, drugi da kako povraća. Osman je tada rekao, on ne bi mogao povraćati da nije pio. Alija, ustani i bit čujka. Alija je rekao, Hasane, ustani i bit ga Hasan je rekao, neka vlast provodi kad je teško onaj koji sprovodi i kad je lahko. Ali je rekao Abdullah ibn Džafere, ustani i bićuj ga. On ga je i bićevao, a Alija je brojao sve do četrdeset. Potom je rekao, dosta je. Nakon toga je rekao, poslanik sallallahu alaihi sallam je za pijenje alkohola udarao četrdeset bićeva. Ebu Bekr radijallahu anhu je bićevao zato također 40, a Omer radijallahu anhu 80 puta. Sve to su ne Međutim, meni je draže da kazna za to bude 40 udaraca biće. Ovdje je pitanje, iz ovog hadisa vidimo da a, u historiji, znači među halifama, nije bilo nije bio jedinstven stav po pitanju broja udaraca biće. I zbog toga postoji među islamskim učinjacima razilaženje na osnovu ovog hadisa i drugih hadisa s koliko udaraca bića treba da se biću je, vidjet ćemo to kasnije. E, sad, da li je ova kazna precizirana? Da li, je, e, da li se ne smije više od 40 ili se smije? E, o tome nam govori ova predaja. Kaže Alija radijallahu anhu rekao nikada se nisam bojao da onaj nad kim sam izvršavao kaznu zbog toga umre i da zbog toga osjećam grižnju savjesti, osim kad bi izvršavao kaznu nad pijenicom. Ako bi on umro za vrijeme izvršenja te kazne, morao bi za njega platiti krverinu, jer poslanik sallallahu alejhi ve tu kaznu nije fiksirao. Hoća u ovoj alija Ali kazati da poslanik alejhi salatu sam nije odredio da to bude minimalno, u stvari da to bude maksimalno 40 udraca, nego da je odredio samo donju granicu. Donju granicu to je 40 a da mimo toga, jeli, da se to prepušta kadi, odnosno imamu, da odluči hoće to biti 40 ili više u zavisnosti od slučaja ono koji, je, koji se opijao. Sad ću malo se zadržati ovdje da vidimo u pitanju ovog, jeli, ovog pijenja alkohola, šta je to alkohol, šta islamski učenjaci kažu, jeli, vino ili ham, izraz ham se spominje u Koranu, Znači to je svako opojno piće, svako opojno piće, bez obzira kako se ono zvalo, bez obzira kako ime imalo. Nije samo vino zabranjeno. U Koranu se spominje, taj, je riječ prevedena kao vino. Innemad hamur vel mesiru i tako dalje. Hamr nije samo vino koje je poznato kod nas. Hamr je u stvari svako opojno piće koje opije. Jer kaže poslanik Ali Salat Veselam, kullu muskirin hamur, hamrin haram. Hadis je, znači, kada bježi muslim. Sve što opija je hamr. Znači, sve što opija je hamr, a svaki hamr je haram. A to je sve ono što opija je haram. Među islamskim učenjacima nema razilaženja, oko toga je lako zabranjeno. Oko toga postoji iđman, znači na osnovu Kur'ana i sunneta na osnovu Korana, jer to je koranski ajet u suri Al-Maide, jel? 90. ajet, ja imali din amenu innama hamu wal mejsiru wal ansabu wal azlamu min ameli šeitani fečteni buhu la'alekum tuflihun. O vjernici vino, kocka i pomiri i strelce za gatanje su odvratne, odnosno prljave stvari. su min ameli šeit, ričs. Ova riječ, rič znači duhovna nečistoća. Da je to prije svega duhovna nečistoća. I zato na, osnovu ovog tumačenja neki islamski učenjaci kažu da je da alkohol nije nečist u smislu znači matina nečist kao krv, mokreća, tako dalje. I zato dozvoljavaju recimo ovaj, alkoholne mirise s alkoholom i tako dalje. I oni kažu da je alkohol duhovna nečistoća, da sam posljed nije nečist. To je jedno od mišljenja. Znači, e, to su prljave stvari, šeitanovo djelo. Zašto, zašto ovdje alkohol se spominje sa kockom? Kocka nije materijalna nečist, to je duhovna, prlja duš. Isto kumiri, to je duhovna nečist, idol, i strelce zgatanja, sve vezano za duhovnu nečistoću. To je šejtanovo djelo, zato se toga konte da biste bili spašeni. Ne trebamo govoriti o, o, o, o ovaj, štetnostima alkohola, E, prije svega štetnost po zdravlje, po ljudski pamet, ljudsku, e, po društvena štetnost, jeli, uništava se metak, stvaraju se problematične ličnosti osobe od alkohola i tako dalje. I danas društva, ova savremena društva, e, imaju ogromne probleme sa alkoholom, iako ga svjesno dozvoljavaju, osim neke države u svijetu, svjesno ga dozvoljavaju i zabranjuju, ko bajagišu kažu, da, kupuju alkohol i ga konzumiraju osobe mlađe od 18 godina i tako dalje, a na svakom koraku piju. Osnovci piju alkohol. Niko ništa ne poduzima. Posebno u našoj državi, istočni Teksas, jel, koji nema nikakvih zakona i ako postoje zakoni, ovaj, to je, to niko ne sprovodi, apsolutno. Nažalost, znači, islam strogo, islam, islam strogo zabranjuje alkohol i korištenje alkohola i vidimo na osnovu ovih hadisa i ovih propisa da je to, jeli, da je Allah propisao strogu kaznu. I hadi, mnogim hadisma poslanika da je selam, jeli, navodi da je alkohol veliki grije pa kaže Allah je proprav onoga ko pije vino i koga prodaje u muslim muslimu, onoj predaj se tamo spominjali onih deset osoba da su prokleti. A prokletstvo znači da je udaljen od Allahove milosti. Onaj je udaljen od Allahove milosti, gdje se god spominje prokletstvo. za neko djelo, kažu islamski učenjaci, to je veliki Da je to veliki grijeh. Zbog svega ovoga, Islam je propisao kaznu za alkohol, za opijanje. i samo se islamska ulema različila po pitanju broja udaraca bićem. Na osnovu ovih predaja koje smo jeli, ovaj, čitali, vidimo da je poslanik Alihi Salatu Islam kažnjavao sa 40. Da je Ebu Bekr kažnjavao sa 40. I onda je Omer kažnjavao sa 80. On je povećao. Jer u njegovo vrijeme mnogi prostori su bili osvojeni. Znači, islamska država se proširila i mnogi novi narodi su ušli u, ovaj, u okrilje islama, islamske države. Pa su imali običaj da masovno da piju, da se pije. Jeli? I to je bilo rašireno tada u islamskoj državi, pa je Omer, stvari, je Omer povećao kaznu na 40. Znači, na 80. 40 e, je bilo kao had koji je utvrdio poslanika Ali Isra a on je povećao od sebe svojim ištihadom na 80. Znači, jedan dio islamskih učenjaka smatra da kazna ne treba biti veća od 40 udara sa bićem, a to znači e, a to mišljenja je šafija i još neki islamski učenjaci, da tu treba biti najmanji broj udaraca bićem. Tog mišljenja Ibn Temije, Ibn Qajim Rahmetullahi. Na osnovu hadisa je, kaže poslanik Ali Salat Veselam je udarao sa 40 i to ne treba onda, jel, ovaj, ne treba postupati drugačije. Kaže Ibn Tejmira, Rahmetullah da je sve iznad 40 udaraca, da to nije obaveza. Da nije obaveza i da se vraća ištihadu imama. A da je onaj had da je to 40. A iznad toga nije obaveza. Obaveza je 40. Drugog mišljenja, a to je da treba sprovoditi kaznu od 80 udaraca, jer zastupa imam Ahmed, Malik i teori i drugi islamski učenjaci, njihov dokaz je iđma ashaba. Da su ashabi, jeli, e, da su imali jedinstveno mišljenje iđma da treba sprovesti, odnosno pijanicu udariti ili bićevati sa 80 udaraca biće. U svakom slučaju ovo je, jel, ovo razilaženje ima svoju osnovu i svoje dokaze, ali minimalno treba da bude 40. Ostalo, kako kažu novi E, koji zastupaju drugo mišljenje treba prepustiti imamu. E sad oko ovog, jeli, e, postoje i drugi propisi koji su onako manje bitni, kaže, e, onaj ko, kako se dokazuje opijanje, dokazuje se priznanjem ili svjedočenjem. Priznanjem ili svjedočenjem. U ovom slučaju prvo vidimo da su dvojica posvjedočila, Čovjek može priznati da se opio. dalje, isto pijanca se ne kažnjava dok je pijan i dok je bolestan. Kažnjava se nakon što se njega, nakon što ozdravi ako je, ako je bio bolestan. Kažnjavanje je javno, javno, kao i kod drugih šarijetskih kazni, udara se sa 40 ili 80 udara sa bićem po leđima, tim kad je u pitanju žena, znači ona e, e, leđa ne smiju biti, odnosno tijelo ne smije biti otkriveno, treba biti prekriveno sa odjećom koja ne ublažava ili bolove od udaraca. I naravno, ako se ponovi opijanje, ponovit će se i kažnjavanje. Ponovit će se i kažnjavanje. Sljedeći hadis bićevanje u kada kazna nije određena. Ebu Bode Ansari radijallahu anhu prenosi da je čuo lavu poslanika ali salatu da je rekao niko nema pravo da kažnjava sa više od deset udaraca bićem osim kada je to Allahom kaznom određeno. Ovo je sad pitanje šta kod onih slučajeva je li onih manjih griha koji, za koje kazna nije predviđena Koranom i Sunnetom. Znači, mimo zinaluka, mimo krađe, mimo ovaj, potvore, mimo opijanje tako dalje. Kao na primjer e, nasljeđivanje sa ženom, znači sa strankinjom bez polnog odnosa, što je masovno danas rašireno, e, krađe, e, manje krađe ili krađe onoga što nije bilo čuvano. Recimo neko ukrade nešto iz otključanog auta ili iz otvore avnije i tako dalje, znači nije sačuvano negdje i to je krađa, ali za tu krađu ne ide ruka recimo. Potvora mimo bluda. Ako se vjernica potvori za blud pa se to ne dokaže, onda se i onaj koji je potvorio za blud. jel? A ne, možete potvoriti nekoga za nešto manje od bluda i, onda se dokaže da on nije kriv, da je, da je potvoren. I slične, jeli, slični prijestupi i djela za sve to jeli, e, postoje druge kazne. I oko značenja ovoga hadisa postoje razilaženja. Šta se ovdje misli pod Allahom, jeli, e, kaznom? Šta se misli, imamo dva mišljenja, da se ti misli na kaznu, e, na kazne koje su širijetom precizno određene, a to je zinaluk, jeli, potvora, krađa, opijanja alkohola. Da se tu može kazniti sa više udaraca bićem, i prema ovom mišljenju sve mimo spomenutog su grijesi koje je, za koje je određen tazir, a to je kazna mimo ovih jel, predviđenih. Mora biti manja. A tazir, kako se ovom hadisu navodi, ne smije biti veći od deset udaraca biće. Znači, za ove prijestupe manje širijete propisuje deset udaraca biće. Drugi misle da se pod eh, ovim hudud ili pod Allahom precizno određenom kaznom misli na Allahove naredbe i zabrane mimo ovih jeli, zinaluka i tako dalje. I prema tome kazna može biti veća i od deset bićeva shodno mišljenju imama. Shodno mišljenju imama. Znači iz ove kazne recimo koje nisu precizirane ovdje, a radi se o zabranom recimo nekim ili na izvršavanju naredbi, da ima može kazniti sa više udaraca bića od deset svakom slučaju e, sigurnije mišljenje ovo koje je utemeljeno na osnovu ovoga hadisa, to je da kazne mimo ovih precizno određenih kazni za blud, za krađu, za potvoru, da ne treba biti više od deset udaraca biće. Allah opet najbolje zna. Ko radi neko djelo i bude zato kažnjen propisanom kaznom, misli se na dunjalku, ta kazna bit će mu iskup od tog grijeha. Obade ibn Samit radijallahu anhu je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je uzeo od nas prisegu, to je kao što, što je uzeo i od žena, da Allahu ne pripisujemo drugu, to je ona jel? Da ne krademo, da ne činimo blud, da ne ubijamo svoju djecu, da ne potvaramo i ne lažemo jedni druge i rekao je Ko od vas preuzetu izvrši, imat će nagradu kod Allaha. Čak i, znači, za sustezanje od grijeha imam nagradu. Ne lažeš, sustežeš se od toga, ne potvaraš, ovaj, ne činimo blud i tako dalje. Imamo nagradu za to. I povrst toga imamo nagradu i za dobra djela i naredbe koje izvršavamo. Ako od vas uradi, ako od vas uradi neko djelo za koje je propisana, propisana određena kazna, pa ona bude izvršena nad njim, to će biti iskup. A kome Allah to prikrije njegov slučaj kod Allaha, ako htjedne kaznit će ga ili ćemo prositi. Mi smo govorili o tome i prije. Može se desiti da, da se ne utvrdi, da se ne otkrije ili ne dokaže da je neko učinio neko djelo za koje je predviđena kazna, bilo blud, krađa, potvara i tako dalje, on to može sakriti da ne prizna, a ako prizna izvršit će se kazna na njim. A može sakriti i stvar prepusti Allahu, mada rekli smo o tome postoji veliki rizik. Jer postoji tada dvije mogućnosti, ili će mu oprostiti ili neće. A u ovom slučaju prvom, ako se kazni na dunjalku, onda mu je sigurno završeno s tim. Ako se kazni, znači uz pokajanje njegov za taj grijeh, to je završeno. Bez obzira kakvom djelu se radi. Sad ljudi su tu ko ljudi ljudske slabosti. Ako se radi o nekim e, ljudi, možda neće priznati grijeh zbog toga što mu ode glava za neke, jel? Ako je oženjen ili udata, za blud ode glava, za ubijstvo ode glava, tako. A ljudi zbog toga žalom života i straha i smrti neće da priznaju. Ili imaju ljudi zbog sramote neće da priznaju. Može to biti kazna neka druga. Za potvoru ili za blud neoženjenu ili za pijenje alkohola ili za krađu. Ali ljudi zbog sramote neće da priznaju. Sramote je pred ljudima. I onda to prikriju, sakriju i u tom slučaju, njihov slučaj je prepušten Allahu. Ako se oni pokaju iskreno i ne vrate se tim djelima, Inša Allah će im oprostiti jer Allah je to oprašao. Allah je obećao da će oprostiti onima koji, s tim da ako se radi o u tom dijelu da je, da je uzeti tuđi hak, da to mora ispraviti, rekli smo da ima načina kako to ispraviti, ako je metak ako je čast ukaljana to, ili priznati onom koje je ukaljana, ili, ili onaj drugi način da se ispravi greške, da se on hvali, i da se na taj način ispravi ili njemu, da se hvali na tim mjestima gdje se je u čast, tako da I ovim hadisima li je završeno ovo poglavlje o kazni za konzumiranje alkohola. Stoliko hadisa je zadovoljio se e, Mundiri. E, sljedeće poglavlje o sudstvu i svjedočenjima. I ovo je isto također zanimljivo poglavlje jer vrlo često dolazi među ljudima do parničenja, do sukoba, jeli, oko, prije svega oko imetka i tako dalje i u islamu postoji, jeli, postoji poglavlja u islamskom, islamskoj nauci o sustvu i svjedočenjima, utemeljena na Koranu i na Sunetu. E, prvi hadis 1051. Jeli, sudi se po izloženim dokazima i vještini izlaganja dokaza. Ovo je osnova, da se u islamu kad se sudi ljudima, mi sudimo na osnovu dokaza. Recimo, e, sustvo i tužilaštvo u islamu je razbijeno od, samog početka, od vremena poslanika Ali Islata. Znači, poslanik Ali se nam je sudio ljudima, znači u njihovim parnicama, njihovim jeli, nesporazumima i na osnovu tih njegovih slučajeva i prakse i na osnovu kuranskih ajeta temeljem su propisi o sustvu i svjedočenju islamu. I prvi hadis koji se ovdje navodi, to je jedan od, principa i načela sudstva u islamu, jeste da se sudi prema izloženim dokazima i vještini, i vještini izlaganja dokaza. I jedno i drugo je bitno. Zato Umu Selema radijallahu anha, poslaniku alaihi salatu wasalam, supruga, prenosi da je Allahu poslanika alaihi salatu wasalam čuo prepirku pred vratima svoje sobe pa je izišao i rekao Ja sam samo čovjek. vidjet ćemo zašto je ovo istakao. Meni dođu parničari, znači dvojica u sukobu, moguće je da neki od njih bude od drugog, pa pomislim da je iskren pa presudim u njegovu komisiju. Međutim, kome bespravno dosudim pravo nekog muslimana, neka zna da je to dio džehennemske vatri, pa ako hoće neka je ponese i ostavi. U ovim primjerima poslanik Alijek Salat ostavlja nama ili ostavio svome umetu jeli, e, metode i načine suđenja među ljudima. I je li njemu Allah mogao poslati objavu i kazati ovaj Mogao Kao što je u mnogim slučajima to i bilo. Gdje je otkrio jel, istinu preko objave, dođe melek ili Allah mu pošalje objavu, nadahne ga i poslanik zna koju pravu. Međutim, u ovom primjeru htio je da pouči svoj umet kako da sude oni međusobno, jer ostale ljudi mimo poslanika, ali i nisu imali objavu. Kazao ja sam samo čovjek, ja sam samo čovjek. Više je navrata isticao da je on samo čovjek. Indama je na koji kuranski ajto o tome govori. I kazao je da, onaj ko sudi na osnovu dokaza može i pogriješiti. Jer neko iznio, prezentirao bolje dokaze. I sudlja je na osnovu dokaza, ne na osnovu svog, ovaj, nekih svojih intuicija, ne znam, nekih drugih sporednih dokaza, presudio, na osnovu dokaza. Dokaze su osnova. Ili vještini izlaganja dokaza. Oni paričara, ako on na njegove vještini izlaganja i odbrane svoje ili njegovog advokata i tako da. Međutim, što je kazao? Međutim, kome je bespravno presudi, je li pravo nekog muslimana je dosudi, neka zna da je to džehennemska vatra, uzme i neko ostaje. Ovo se vraća sad na iman, jeli, na iman. A to je osnova u jednom islamskom društvu. Šta znači, imanski odgoj. Nisu osnova ovih, ovaj, ovih propisi i kazne. Osnova na kojoj se gradi jedno islamsko društvo je iman. Imanski odgoj. Odgoj znači na jednoj punoj savjesti i vjerovanju Allaha da ćemo za sva svoja djela odgovarati i biti pitan. Zato jedan pravi vjernik neće uzeti pravo tuđe pravo ovaj, i tako uzeti dio Inače, ovo je ozbiljan poziv, sudstvo i tužilaštvo, suditi ljudima, naravno prema lahovim propisima, je jedan ozbiljan i odgovoran poziv i zato je poslanik kada je sva to isticao vrlo često, u jednom kaže, e, tri su vrste sudina. Onaj koji će u dženet, jedan će u dženet, a se u dženet. U dženet, će onaj koji zna istinu i sudi pravilno prema istini. Znači poznaje i dođe do spoznaje ko je upravo poznata istina i presudi tako, bez obzira koja je ispred. Komšija, prijatelj, rođak, sin, čirka i tako dalje. Da je Fatima moja ukrala osje pobjegu. Taj će u a dvojica će u džehennem onaj koji jeli, zna istinu, zna ko je u pravu, ali presudio neće drugu koji iz neprevedan u džehennem To može samo zbog jednog, znači zbog jedne parnice može džehennem. I drugi onaj koji ne pozna istinu i sudi prema svome neznanju, ili zbog toga što ne poznaje širijetske propise, pa sudi po neznanju, ili zbog toga što je nestručan, kao sudija i sudi prema svom neznanju i pogriješi tuđi hak, jel, uzme tako i presudi drugom. još jednom na se navodi da je suđenje, da je to klanje bez noža, jel, da je to vrlo odgovoran posao i ozbiljan posao. Sljedeći hadis prenosio Iša radijallahu i kaže da Allah poslanik alaihi salatu nam rekao Allahu najbolji čovjek je zagriženi i vješti svadljivac svadljivac, prznica koji se svađa, koji je, jeli, ovaj, da kažem, bezobrazan i svojom vještinom, vještinom i mijećem svoga jezika prevari ljude. Imate pošteni ljudi, on, on zna iznositi dokaze onako jednostavno. Međutim, imate vrlo vješti ljudi na jeziku prznica koji će u, u, ovaj, u, u svojim umjećem, jeli, uspjeti da prevari i ljude koji slušaju i da dokažu da, da, da, izgleda da su oni pravo stvari nisu. Je Allah su takvi najviše. I, I, ovaj hadis je znači, usko vezan za e, sudstvo i parničenje jer znamo da i svjedoci i optuženi i ovaj, tužitelji da zbog svog, svoga jezika svojim jezikom mogu prikazati neistinu, istinu i obrat. Na osnovu e, čega se izriče presuda? Koji su to dokazi u islamu ili u šarijetu na osnovu koji se izriče presuda? Presuda sa zahtjevom optuženog. Ibn Abbas radijalanhu prenosi da je poslanik Alim Salat Veselam rekao kada bi se ljudima presuđivalo na osnovu njihovi optužbi, ljudi bi se pozivali ljudi bi sebi prizivali pravo na živote i metke drugih ljudi. Međutim, onaj kude bude optužen treba da se zakoni. Osnova je, rekli smo u prvom hadisu, da onaj ko tuži ili tužitelj mora donijeti jasan argument. To je osnova. Ako nema argumenta, jasno, bilo da smo svjedoci neki drugi argumenti, jer širije sve prihvata argumente, čak i u novije doba, tu, su vrata ostavljena, otvorena. Svi argumenti koji se mogu iskoristiti kao jaki argumenti uzimaju se u sustav. Ako ne donese on jak dokaz, onda onaj koji je optužen, on treba da se zakuni da je nevin. Znači dođu dvojica pred sudiju, je tuži za nešto. Imaš li dokaz, svjedoke, neki drugi dokaz nema. Dobro, pošto nemaš to, ne mogu presud tvoj korist. E sad da bi ovaj bio oslobođen drugi, optuženi, on treba da zakuni, znači Allah, da on nije kriv da nije to radio i slučaj riješi. Ako ovaj prvi donese dokaze, onda se, znači jasne dokaze, onda se ne traži zaključak od ovog drugog. Razumijete? Može dovesti dva svjedoka pravedna i utvrdi se da je kriv ili neke druge dokaze i nje, od tada se ne uzima obzir njegova zahtjev. Poslanik Ali Salat nam je e, jedne prilike presudio na osnovu zakljetve i svjedoka. Kaže Ibn Abbas anhu prenosi da Lavo poslanik alejhi sallatu wasallam presudio na osnovu zakletve jednog svjedoka. Znači on ovaj nije donio ili doveo dvojice svjedoka, nego jednog svjedoka i zahtjev. To je minimum li dokaza za suđenje. Zato kažu, jeli, na osnovu da se, e, na osnovu čega se izriče presuda. Prvo, da zapamtim, na osnovu priznanja. Došao čovjek, priznao sudi, gotovo, riješena stvar prizna javno, potpiše svoj izjavu gotovo. Drugo, na osnovu e, jasnog dokaza. Ako se iznesu dokaz da je neko kriv, e, presudi se znači na njegovu štetu. Zato kaže poslanik alaih salatu tužitelj je dužan pribaviti dokaz. Alel mudde il bedjine. jasni dokaz. Znači dokaz koji nisu jasni. A onaj ko porekne dužene da se zakoni. Znači ako ovaj nema dokaza, onaj koji je optužen, on je dužan se zakonito nije vratiti. Kao dokaz uzima se svjedočenje dvojice i svjedoka ili jednog svjedoka i zakljetve onoga ko tuži. Znači ona je dobao jednog svjedoka, a nema drugog. Evo onda se od njega traži da se zakoni da je taj taj radio to. Dalje, treći način je na osnovu zakljetve optuženog. Onaj ko optužen, rekli smo, ako onaj tužitelj ne donese, e, ne dovede dva svjedoka ili jasne dokaze ili jednog svjedoka ili zakljetvu, onda ovaj drugi da bi bio ovaj, oslobođen treba da se zakoni. Ovdje je pouka da se da ljudi sude na osnovu oni vanjskih dokaza. Mi ne znamo nutrinu, ne znamo nijete, ne znamo tajni, gajbe. Mi sudimo na osnovu vanštini I to je pravilo i kad mi sudimo ljudima onako kao ljudi, ne kao sudije. Čovjek klanja pet vakata dobre muslima, posti dobre muslima. Ne su milosti nijete. Ovaj je pokvaren, ovaj je bezobrazan, ovaj je licemir, ovaj s pravog puta. Ljudi sebi daju jeli, to za pravo i uveliko griješi. Na nama je da sudimo prema vanštini i da se i u tom slučaju suzdržavamo od, od iznošenja sudova. Allah nas niti ime zadužio. Nažalost, danas ljudi to im izgleda slatko zanimanje. I to im šetan uljepša i zaslad još svojim šećerom. Samo kod je Allah postavio na zemlji da sudi Ovaj monafik, ovaj kjafer, ovaj mušik. Pa se zato to nam poslan. Brini se o sebi. Imaju sudije, kad je ima na kraju Allah subhanahu wa ta'ala koji, kojim će ovaj, ljudi polagati E sad kaže, ako tuženi neće da se zakune, šta će onda? Onaj prvi tužitelj nije donio dokaze, ovaj tuženi neće da se zakune, optuženi, šta će onda? Kaže, kaže sam skućenac, ima Mali, kaže da, da se vraća zakljet onom prvom, da se on zakune, samo da se zakune, bez dokaza, da se i na osnovu toga može presuti, ali ne mora. A ne mora je to, je to je neki dodatni jeli, način ili to. Sudija ne smije da sudi kada je ljud. Kaže Abdurrahman ibn Abi je rekao Moj otac je poslao pismo Begulah ibn Abi Bekrevu koji je sam napisao, bio je kad je u stanu, U pismu ga je savjetovao da ne sudi među dvojicom ako je ljud, jer je on čuo lavu poslanika, je da je rekao, niko neka niko od vas ne sudi među dvojicom ako je ljud. Znači ovo se, ovo se odnosi na sudiju. I ne samo na sudiju, nego i nas kad donosimo sud. Recimo u svojoj porodici, to je vrlo teško raditi, sud, kada sudimo i donosimo odluke na svom radnom mjestu, bilo gdje, ne smijemo biti pod pritiskom, vanjskim ili unutrašnjim. Zato ovdje kaže sam slučenjac, ne samo kad je ljud sudija ne smije suditi, nego, iako je glada, ako je, znači, glada, ako je plahožedan, ako je zabrinut, tužan, ne smije suditi. To stane ovaj, gdje se postoji bojazan da neće pravilno presuditi. Ako je, isto tako kažu, ako ga tjera u WC, ne smije suditi. ga u WC pod pritiskom čovjeka. Ne smije suditi. Nego mora, kad donosi odluku, kad saslušava svjedoke, tužitelja, i optuženom. I kad vaga te dokaze mora biti potpuno smiren, koncentriran, opušten, tako bez ikakvih pritisaka. Kada sudija nakon ištihada presudi pa pogodi i pogriješi, Amr ibn al-As prenosi da je čuo lavu poslanika ali salatu nam da je rekao kada sudija nakon ištihada, a ištihad je kad sve uloži sa strane, sa svoje strane, jeli, krajnji napad da dođe do, prave istine. Kada presudi pa bude u pravu, imat dvije nagrade. Znači, zbog toga što je, e, zbog svog ištihada i zbog toga što je pogodilo. ako nakon ištihada presudi pa pogriješ, ima će jednu nagradu, samo zbog svog, zbog svog zbog uloženog dana. Zato, ovdje se ovo se odnosi na islamske učenjake, kada izdaju fetve, pa pogriješi. Ovaj, u tom slučaju, oni imaju jednu nagradu. Ako su radili sve u skladu sa svojim mogućnosti. Neslaganje slaganjem vezi s nekom presudom. Ebu Horeira radi Allah manu prenosi da je poslanik Ali Selat Osela dok su na, e, rekao, dok su na nekom mjestu bile dvije žene sa svoje dvoje djece, došao je Vuk i odnio dijete jedne od njih. Vuk odnio dijete. Ona čije dijete odneseno rekla je drugoj Vuk je odnio tvoje dijete. To je da njoj ostanu prvi. A druga je rekla ne, on je odnio tvoje dijete. Došli su kod Davuda, ali i da im presudi. Davud je presudio da dijete pripadne starijoj. Sad došlo u neki Nakon toga otišli su kod Sulejmana, sina Davudu. Ali i je obavijesna ga slučaju. Sulejman je rekao, ovdje, se, ovdje dolazi, do izražaja mudrost, pronicljivo sudje. Ne može svak biti sudija. Mora znati da čita, da bude psiholog, da bude, što kažu, prefrgan Sulejman je rekao, doneste mi nož da ga prepolovim. Mlađa je rekla, ne radi to, Allah se smilovo. Dijete je njen sin. Potom je Sulejman presudio da dijete pripadne mlađu. Znači bilo je bio spor oko onog drugog sina. I ovdje se pokazao svoju pronistljivost. Koja će pustiti? Neće nikada majka pustiti da je dijete propole. Evo, kada je ostao jedan sin, pošto vi sporite, ja ću ga popolot, pa je pola jedno, pola drugo i ona koja je bila prava majka, nemoj to raditi. Znači, to je njen sin bio. Ebu Hreire, Adel je rekao za Pogavala da do tada nikada nisam čuo za Sikin. Misli sudjene novča. Sudija treba da izgledi odnose između zaveženih strana. Imamo još dva hadisa pa da završimo poglavlje. E, Ebu Hureyre Adelano prenosi da Allah Poslanika alaih to sam rekao neki čovjek je od drugog kupio zemlju. Čovjek koji je kupio zemlju, našao je u njoj čup zlatnika. Rekao onome od koga je kupio, uzmi od mene svoje zlatnike jer ja sam od tebe kupio samo zemlju. Ja od tebe nisam kupio zlatnike. Koga je a? Bil mi to radili. To ono, sam kupio sve što je u njoj moje. Vlasnik zemlje je rekao, ja sam ti prodao zemlju i sve što je u njoj, a i ovaj drugi pošten. Otišli su nekom čovjeku da im presudi. Čovjek koji su došli u pitao imate li vi djece? Jedan od njih je rekao ja imam sina, drugi je rekao ja imam čerku. Čovjek je rekao neka se tvoj sin oženi njegovom čerkom, uzmite od toga za sebe i podijelite Je Jel presudio im i izmirio ih. Stvar nisu oni bili u ali je ovaj, e, mudro i pametno riješio njihov slatki spor. Jer je baš bio slatki spor. Oni se nisu podali da dođe do svađanja. Tam ste radili čup zlata i nešto. Ili kupite auto i nađete unutra novčani posto. Kupio auto i sve što je u njemu. Najbolji svjedok zadnji hadis 1059. Zaid ibn Khalid al đuveni radijallahu anhu prenosi da je poslanik što sam rekao hoćete da vas o najboljem svjedoku, to je onaj, znate li koji, ovi što imaju knjigu ne, neka, ko je najbolji svjedok? onaj koji posvjedoči prije nego što, što se to zatraži od njega. Sam se ponudi za svjedoka, naravno, to nam govori o dužnosti svjedočenja. Čovjek ne treba da, da, da ovaj, ako zna za neki slučaj, ako je svjedok tog slučaja, sam treba da se prijavi, da kaže, ovdje svjedočim, vidio sam, čuo, svjedok sam. Ima seba za to, jer doprinosi istinu. Jer svi ovi propisi, i sudstvo, i tužilaštvo, i slavu, temelje radi istini, radi popravljanja stanja na zemlji među ljudima. A ne neću ja se što me briga. Ne, po cijenu i nekog rizika, jer to je seba. Na kraju kraja to je obaveza tvoja. Ne smiješ prešutiti to. Znaš i tamo se sudi nekome i znaš bit će optužen krivo, jer ovi doveli neke svjedoke, a ti si ključni svjedok. Ti si dužan sam dodeš, da kažeš ja sam tu bio, i naravno utvrdit će se jesi iskren, odnosno jesi ključni svjedok ne, i da posvjedočiš. Da bi spasio onoga kome se može krivo presuditi, odnosno na njegovu štetu. Ovim smo završili poglavlje suđenju, sljedeće poglavlje o izgubljenoj stvari, a tome ćemo pogledati sljedeći put. Kul kao i rada, ostavku hvala i se stokfe kovo